Gwer rez ar vele gant zo trezi ar ru Non eus kert en i herren Ne ket, ni zo skrivet karante war i Ja, gwer hon ne chanta, o gamarad est dit Ne ket, honz en i stoke me hoto du ze hini di riu fond de poul neuial Honz oa be blan se te lagat gant i gwas Ja, honz nie Gwell rez a e vele gant zo trezi ar ru Nei zo skerp ni herren Neket, ni zo skrivet ka war e zichert. Ya, ja, gwer hon ne, hanta, o gamarades dit? Neket, hon se ni ma stok an e hoto de ze hini di fond de poul neyal. Hon se wa be blon se te lagat kan igoas? Ya hons niais.